Egunon. Bon, Berro da, asia itzin, eh, zu jamarkiri garai e, eh, politikoki nola kokatzen zira, baduzu alderdi batekin lotura edo sensibilitate berezi bat? Eh, ni loturik ez dut, uh, guai hartio eniz uh, aizan politikan, uh, sensibilitate badut, Euh, Piska bat ditut uh, abertzale uh, voilà, eskola euh, maite dut, energia maite dut. Uh, izan aniz uh, lehen dakaria uh, ikastola, ikastolan, uh, okupatu niz uh, proiektu batzuetan, eta voilà, mm da, eta sigitzen dut, euh, voilà, ze gertatzen den uh, enerian, me horti goiti uh, da. Mm -hmm. Natali Motz, zentrista da, gehiago zure hor kokatzen zira? Erten alda hori, uh, ni beti uh, ni badutan dene entreprisa, mhm. eh, hori mm -hmm. uh, uh, olertzen dut uh, komarzenteak eta voilà, lana behar da, aizan behar da, lotu behar da, eta uh, beti okupatu niz uh, voilà, badut langileak, eta hori voilà, bon, erten alda. Voilà. Adar, adar. Simpliki erteko, me, voilà, bon, zure ezagutza eginik, uh, aipa dezagun, uh, Bigarren itzuli hori, bon, lehenbiziko itzulian uh, eh, Natali Motxen zerrendarekin uh, eh, irugarren batu zinezten, aipatu zen uh, eh, gion elkartze bat, eh, hori hain posible ikusten zuten. Ez da egin, uh, zendako nola esplikatzen duzu? Be, esplikatziko, bon, uh, itela filma bat, uh, me, uh, kla, erteko uh, Motx adosen uh, gion uh, Ekartzeko, Natalik zeitu du Guillaumek, uh, eh, geho Guillaume barrukek proposatu dio seigarren uh, eh, lekua, bere zerrendan uh, izaitia. Uh, Erran duzun bezala uh, Natalik uh, ilu, ilugarren uh, uh, mailan izan zen, eta Guillaume barrukek uh, Guillaume barruken giberean, eta aski urbila. Ez dugu uh, olertu proposamena hori. Clarky, mm là, bon. Eta go, jakin dugu, uh, Guillaume Barrukek uh, tratuak uh, eginak zituen uh, antzin, abertzale eta Franz Enzumiz uh, taldearekin. Mm -hmm. Uh, guen artean uh, ez ginuen Franz Enzumizekin uh, izan nahi, euh, ba, batzuekin, eta esker uh, muturiko partido bat uh, baitelakotz. hola, hola, hola pastu da. lista ez da mugitzen, berriz aurkezten zizte bigarren itzulirat. Programa aipatzeko, mm, zer da mm, Natali Motsek, bai nahi biarritzeko erriko etxean, aldatu nahi duena, egia denbora batez uh, eh, asuanta izan zela, Michel Benakekin, gero eh, bon, uh, utzi zuen postu hori, zer da aldatu nahi duena leho handietan? Be, leho handietan, uh, bon, lehenik gauza, lehenbiziko gauza, uh, erriko lurrak, errikoak gelitu behartila. Voilà. Ez da, e, eta errikoak kudatu uh, eh, behar ditu eh, proiektuak. voilà. aniz gauza ez den, eta kuxi dugu COVID horrek ilan, uh, batida aniz gauza uh, behar dena. voilà. ez da, utzi behar uh, privatu elkartu bat. Euh, bati uh, proiektu horik. Voilà. Uh, Zain pentsatzen duzu? Zain proiekturi pentsatzen duzu? Bereziki? Be, deia, deia, hala, uh, kusiozi, uh, Natali Eh, Basaken basakien deia aizelaik benak eh, ekidan eta bi urte burian hasi zen uh, ebe ekin eta bere ekiparekin uh, proiektu pastantzien proiektu eguziak izan zila uh, uh, ekure dumean saldi taltegia angerun izan da vilazio vilazion biarritzen eta gio hotel du palais eta gio uh, platera agilerako platera voilà De, denetan denetan uh, compris tout doux uh, bon mais geldi ez dugu ora ora dena chalcenal uh, uh, privato e, e privato er voilà Gero beste gai bat, berro da, bon, biarritze itxasbaztereko itxasbazterreko herria da, horrek baditu berezitasunak ere, eh, ingurumenaren aldetik, behar da, badira proposamen batzu? Be, hala, zuk errandu zuna, hala, edera da, ba, meharitxe badu kostalde edera da, eta mundu guzia badaki eh, kostalde hori, eta kusi dugu, uh, indugu laik, uh, indute laik, uh, uh, ez da gitzela, presidentek ilan eta guziak, hori bai. kusatzen, me, uh, uh, berritu miarritzeko hauzoak uh, eh, berritu eta ur tratamenduak berriak proposatu. Zer da, be, simpliki lurrak ietz desan ur geienak. Voilà. Uh, eh, kampolatu eh, betona, uh, kampolatu piskat uh, gudroina, voilà. uh, kambiatu bertila. Beste gai bat, ba, badakigu biarritzen, eh, badela kampotik eh, gina, gazten dako ere zaila dela hor bizitzea. Zer politika ere manen duzue? Uh, eh, kampoko, bon, uh, hor uh, eh, ingoote, bon, ez dakit xuxen uh, uh, zer dena proiektua, me kusten dena nahi dute egin etxe bizitza soziala uh, gehiago egin uh, badakigu uh, uh, miaristarrak eta dilu uh, tikienak uh, behar dute, lekuak uh, apartemenduak eta tekin behar da badida mila bosteun diende uh, behar didelak eta COVID uh, emezi uh, horrekin izan enela ono gehiago. Pentsatzen dugu biarritze da erribat uh, uh, dena sosekin, me ez da, Eta hortako tira gaztiak eta beti uh, kanpora du duaiten uh, uh, beti gehiago uh, uh, ez dela lekuik eta, eta proposamenak uh, ez da deusek miarritzen. Mm -hmm. Jende sumia ere bada bai miarritzen. Bai. E, Euskararen eh, inguruan, eh, hizkuntzaren eh, sustatzeko zer, zer egin nahi duzue? Bon, euh, euh, eskoen ez du, ez du biziki aipatzen hortan, uh, me segur da eta zerrinen euh, dugu, segituko du, ditugun proiektu guziak, uh, diakin behar da, alor, hortan, uh, venak indu, indu behar dena uh, ahantzatu da, hortan, donc segitu behar da hori, uh, getzea eta bultzareko eh, eskara, eskolan baita, eta elkartedetan, eta kultura, eskola kultura. Eta, pasten badimea gira, lehen gauza, no, ni niz uh, eh, dimea eh, erten dutana, uh, berritu itxasargi ikastolako teiratua. Mm -hmm. Ni aspertua naiz egunero, duetan izalaik enearuan emaitea, bat emendu hori izsarri edera da, dendak erten dute izsarri dela, urunetik eta euria dela pasten zilak, e, batuzu zinez eta surak, eta eta eta dena zilatzea da. Hori, hori, hori, zure ba. lehentasunetan ikizanen da. Ba, ba, bai. ba, ba, enetako, mm. enetako, mm, bai, ba, ba. bai, bai, beste eskolak ere, eh, behar dute, eh, mm. mm. mm. ikastora bakarrik eh. izanen, me, bai, uh, da. Bai, ados. E, bururatzeko, uh, berdin, bi zendako Natali Motz bozkatu behar da, eta ez besteak? Zendako Natali Be, Biarritze behar du. Badaki ez erran proiektu, eh, proiektu eh, privatu eta sistema uh, uh, jender emaiten dute eta pusatzen dutenak uh, wala, iduriz uh, dela gauzak itia. Ez, badaki iten gauzak uh, dako, bere errian dako eta hori ikusi du, deia sei urte burian, ba, inbiartzen. Mazte bada eta, hola, ez da izitia, Uh, voilà. Eta iduriz batzu uh, fite izitzen zira, donc, euh, voilà. eta hori da gertatu, piskat, ene iduriz, eh, behar bat trompatzen iz, me venaken ezin, uh, voilà. utzitu gauza batzu uh, pasatzen, pasatzen, pasatzen, e, eta pentsatzen dut berak uh, ez du hurra utziko, eta badu proiektu uh, eder bat eta iduriz denen dako. Jean-Marc Irigarai, mileskak bestaldi bat hartio? Bai, istantarte, adio.